Прашање број 1, што ја натера нова да се сомнева во пораката што ја доби. Еден подсетник, секогаш гледајте од каде доаѓа пораката, не само што кажува.